Australia birdo en renaissance pentrajo. Novajoi pri antiqua i commerza i itineroi. La pentrajo de la dec quina i arcento en quies centro sidas sur ornamita trono la madono de la venco aperas qui tipa creajo de la itala renaissance sed en gia fono clare videblas surprisa birdo, la tempe definitive identigita kiel Australia cacatuo. Pro tiu ci malcovro, historiistoi estas nun devigitai revisii tion, cion gis nun onis ciis pri la commerza itineroi all'Europo en tiu periodu la pentraggio qui utrovidas nun en la museo Louvre en Pariso estis completigita en la iaro 1496 fare de la itala pentristo Andrea Mantegna 1431-1506 Li estis renessanza artisto qui longe studadis Romian archeologion cae lau cutime in tiu tempo experimentadis pri perspectivo lau sia preferata maniero. Tio estas malaltigante la linion de la horizonto en la pentrajo. Estigas nun demando, kiel li povis pentri birdon kiu vivas en Australio? tiam ciam la commerza itineroi el tie al Europo ne estis malfermitai? La unua documentita el scipigio sur la mar bordo de Australio ja ocasis en la iaro 1606, pli ol cent iaro in post la completigo de la pentrajo. Iam de longe historisto i priarto rimarchis la ceston de la stranga birdo en la pentrajo. Sed kiel rapportas la brita giornalo The Guardian, nur lasta tempe la historisto Ither Dalton de la Universitato de Melbourne pruvis che temas pri Australia flab hupa cacatuo. Versaine mantegna havis je dispono de segnon de la tuo cae copiis gin. Sed oni povas ancau supposi che pli versaine li usis vivantan modelon. La pentrita birdo ja aperas tranquila cae rigardas antauen. En postai pentrajoi de cacatuoi en la dexepa arcento, senes cepte ili estas presentitai sur flanque, cun mole pendanta hufo sur la capo, char oni pentris ilin mortintain. Cacatuo estas birdo tre fortica, gi ja povas vivi pliol ol ses dec jaroin. Tiel eblas supposi che l'Australia flav hupa cacatuo de la pentrajo successis supervivi la veturadon laula silca voio, inter Cinuio ca Europo, ciu dauris multa in iaroin. Eble tiu rara, ca dube tre multe costa birdo, consistigis simbolon de luxo, cies celo estis montri la ricetzon de la nobla familio ciu gin mendis quancam oni ne havas alia impruvo in de cesto de tiu spezza papago en Europo en tiu epoco, tamen estas prescriboi de ali i papagoi, ciui vecis grandegan miron pro la capablo paroli. La eblezzo che tiu cacatuo atingis Europon el Australio au Orienta Indonesio tra Cinuio indicas esceptan comerzan itineron, gis nun tute neconatan. Onis cias che la comerzo de cucumoi de maro cun Norda Australio commencigis en la decsepa iarcento, set tute ne en la areoi cie vivas cacatuoi. Crome en Cinuio en la iaro 1430 la dinastio Ming stricte limigis la exterain comerzoin, commercio in kai tiel la indonesia i estis devigitai i trovi alia in versaine por atingi mesorienton kai el tie gis venezio tio mal stabiligas cion cion onis cis gis nun sen dube estonte multae homoi rigardos la detalo in de tiai pentrajoi cumplida atento caes zivolemo.